حب الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Jambo la mwisho wa muktadha huu ambalo ni sababu ya inhirafu kuiacha manhaji hii manhaji salaf masala ya taassub taassub kung'ang'ana na rai za watu kutaasab na al-ahbaa wazazi watu na utonzi wetu haya mambo yalikuwepo tokea kale hii ndio kauli ya shekhe wangu huu ndio msimamo wa shekhe wangu masala ya taasub na tahazzub kwa sababu ya jamaa wengine wana kundi lao kuna watu hata ukimuonyesha hili jambo bila sawa lakini madamu wana kundi lake na msimamo huo wahalifiana na msimamo wa kundi lake na waasisi wa kundi mtu anakuwa anaikataa haki na hilo liko wazi sana hasa kwa matablighi tablighi akisha akaiva hana anachoelewa zaidi ya rai ya Muhammad Elias Muhammad Yusuf Muhammad Zakaria na wale maulana maulana sasa na maulana Harun habari ikitoka makao makuu ya tablighi kama ni India au Bangladesh au Pakistan sababu sasa wako makundi mawili yamegawana na sera hiyo itakuwa tekelezwa hata ukimuonyesha kwamba hizi ni usuli wazee wamesema wazee asisi wakundi taasub na ta, jambo la kutahazab jambo ni sababu ya mtu kutokuiona haki na kufuata na kuwa ameng'ang'ana na rai tunaambua sisi arif alhaq taarif ahla ijua haki utawajua watu wa haki يجوي الحق اعرف الحق تعرف أهله يجوي الحق تعلوته الحق لا يعرف بالرجال حق هل يمكن القواطع وإنما الرجال يعرف بالحق واتنا رجل كان بحق نواتها تكيك وبين كما نواتك بين نواتك وصابي حق mapenzi yenu kwa mashehe kwa mtu fulani isiwe kwa sababu ya yeye kwa sababu ya haki aliyokuwa amekosea huyo amekosea pamoja na shekhe wako hii ni batil hii ni batil hata kama huyu ni shekhe wako haki ni hii sio na taasub huyu baba yangu lakini haki hata kama ni baba yangu upande wa baba yangu au na haki wenye haki ni haki utaasubu ni kwa sababu zinazopelekea watu kufanya haramu insha Allah taala sababu ziko kadhaa wa kadhaa tukipata muda mwingine tutakuja kuzungumza jumlatan sisi tawaita watu tawalingania watu katika manhaji salaf na as-salafu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una lahum salaf كما سمع الان عبد الله بن مبارك دعوا حديث عمرو بن ثابت فانه او لانه كان يسب السلف اجاني حديث عمرو بن ثابت سبب الكوى اكيتكان السلف وسس نفهم سلف من اصحابه كمان حديث سلف من كتبه واتكلم منه sahaba فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا watu kama wataamini kama walivyoamini masahaba hao wameongoka ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا tekemwasi mtume akafuata mwenendo usiokuwa masahaba ومن يشاقق الرسول atakayemwasi mtume min ba'di ma tabayyana lahu huda baada ya kubainikiwa na mwongozo mwongozo ushakujia ukaacha mwenendo wa bwana mtume sasa wayattabi ghayra sabili mu'minin na akafata njia isiyokuwa ya masahaba nuwallihi ma tawalla tutamuelekeza huko alikokutaka alikokuchagua wa nuslihi jahannam wa sa'at masira amuingiza jahannam kwa sisi ubainifu kama huu ulousikia utaki kumwasi Rasul alayhi salatu wasallam. utaki kuiacha njia ya masaa Ukifuata mwenendo wa Mtume ufuate njia aliyokuwa masaa Hapo sisi tutaokoka na adhabu. Hapo tutaishi na amni katika hapo tutapata hidayah. Na kukhalifu njia hii lakini kujiingiza katika mambo Na wala hakuna jambo jipya wala hakuna uwahabi wewe kuita watu mawahabi unajiumiza mwili sababu njia hii ilikuwepo kabla hajazaliwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sidanganywa na watu aganywa na watu bwana mawahabi hao wahabi ni wafuasi wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika lipi sema jambo moja tu Muhammad bin Abdul Wahhab kazaliwa mwaka 1115 Hijria amekufa mwaka 1206 sasa lipi ambalo sisi tumfuata Muhammad ibn Abdul Wahhab lipi mpaka uje watu wa wewe Muhammad ibn Abdul Wahhab alikuwa na msimamo gani mpaka watu kwa baada ya kuwa wao hawanasibishi na salaf wanasibisha na Muhammad ibn Abdul Wahhab lipi atokee mtu shujaa yote aseme uongo uongo tu hawa hivi hawa hivi sema kwa mwanaume sawa sawa Muhammad ibn Abdul Wahhab kwa vitabu vyake alikuwa na hivi na hivi na hivi kuonyesha mmefanya alafu hayo kama alikuwa nayo kama ni haki tukutajie yalikuwepo kutoka wakati wa bwana mtume na masahaba walisema hivi aima walisema ya Abdul Wahhab naye kazu. hukafuata sema kama mwanaume sawa sema hawa wamekuta watu hivi waishi vizuri na baba zao wamewafarikisha eti ndio wahabi hawa wamekuta watu walikuwa wanafunga mwezi mmoja sasa miezi miwili ndio wahabi kwa nini huko hicho hadithi hicho kisa cha kurebu unokisema wewe sikilionyesha kwamba watu walifunga tofauti toka wakati kwa sababu alimuuliza ala taktafi bi ru'ati muawiya wa siyami ina maana si watu pia kuna tofauti kama nini nao ni wahabi si mtu ajisemea semea kwa hiyo msije mkatolewa katika hii njia na majambazi kudau tariki ni majambazi wako pia kwenye dini wakawatoa wakawarudisha tuelewana vizuri muombe Allah tabaraka wa taala awalipe nyote kuanzia uongozi wa msikiti huu kutupatia nafasi hii kadhalika wasikilizaji watu mtakabali hiyo jina lenu kwa Allah tabaraka wa taala na kila ambaye amechangia kwa hali na mali uwepo huu basi Allah tabaraka wa taala tumuomba mlipe jazaa iliyokuwa bora na Allah tabaraka wa taala atujalie sisi tunaozungumza tunufaike na haya maneno mimi msikilize kadhalika tunufaike nao Allah tuwekee katika mizani zetu ya umu kiyama innahu walidhalika walqadir alayhi wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jazakumullah